Senesnio žmogaus aštriai nebark, bet graudian kaip tėvą, o jaunesnius kaip brolius, vyresnio amžiaus moteris kaip motinas, o jaunesnes kaip seseris, laikydamasis tobulo skaistumo. Gerb našles, kurios yra tikros našlės. Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, jie tegu pirmiausia išmoksta maldingai tvarkyti savo namus – ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai malonu Dievui. Tikra našlė palikusi viena, sudėjo viltis į Dievą ir dieną naktį maldauja bei meldžiasi. Bet našlė malonumų ieškotoja, dar gyva būdama, jau yra mirusi. Todėl įspėk dėl šito, kad jos būtų be priekaišto. Jeigu kas nesirūpina savaisiais, ypač namiškiais, tas yra užsigynęs tikėjimo ir blogesnis už netikintį. Į našlių sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai sukako bent 60 metų, kuri buvo tik kartą ištekėjusi, jeigu ji pasižymėjo gerais darbais, jai išauklėjo vaikus, jai buvo svetinga, jai plaudavo šventiesiems kojas, jai pagelbėdavo vargstantiems, jai stengdavosi dirbti visokį gerą darbą. Jaunesnių našlių nepriimk. Pasidavusios gašlumų jos atsitolina nuo Kristaus ir geidžia ištekėti, o tuo užsitraukia kaltinimą, jog pametusios pirmuosius pažadus. Be to jos išmoksta dykinėti bei landžioti po svetimus namus ir ne tik dykinėti, bet plepėti bei užsiminėti niekais, taukštikas nedera. Taigi aš norėčiau, kad jaunesnės ištekėtų, turėtų vaikų šeimininkautų ir neduotų priešininkų jokios progos jas ko neveikti. Kai kurios jau nuklydo paskui šitoną. Jei kuri tikinti moteris turi pas save našlių, tegul jas aprūpina, kad nebūtų apsunkinama bažnyčia ir įstengtų padėti tikrosioms našlėms. Gerai vadovaujantys vyresnieji, te būna laikomi nusipelniusiais dvigubos pagarbos ypač tie, kurie triūsė skelbdami žodį ir mokydami. Juk raštas sako, neužrišk kuliančiam jaučiui snukio ir darbininkas verta savo užmokesčio. Skundo prieš vyresnįjį nepriimk, nebent liudytų du ar trys liudytojai. Nusidedančius bark visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų. Aš maldaute maldauju tave, Dievo, Kristaus Jėzaus ir išrinktųjų angelų akivaizdoje, kad nuosekliai laikytumės šių nurodymų, niekam nedarydamas išimčių. Niekam greitomis neuždėk rankų ir neprisidėk prie svetimų nuodėmių. Išsilaikyk tyras. Gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Kai kurių žmonių nusidėjimai esti žinomi pirma teismo – o kai kurių paaiškėja tik vėliau. Taip pat ir geri darbai visiems žinomi, o jei pasitaiko kitaip, jie irgi negali likti paslėpti.